kako postupiti kada dijete mora nacrtati crte što jeste lik životinje ili čovjeka da vas Allah nagradi, odnosno moral nacrtati. To je sve od tragova džahilijeta koji je uređen djeca znači, budu nekad odgajana u duhu nečega što nema ispravan, znači nema dinske osnove crtanje životinja e, i slično svega toga treba da bude znači mimo prakse odgoja djeteta muslimana i da na takav način tražimo od učitelja slično, da nam da ne da prirodu djete slika već ako treba da se uvježba, a da ne budemo od onih koji će likove isticati, jer to je pokuđeno i od stvari koje su zabranjene islamo da se likovi crtaju sa vijek.